السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ما بعد Leo tutakuwa na naanza na nasu muqaddimati muallifi risala ambaye ni Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahu rahimahullah au radiyallahu anhu arda kama alivyoandika mtunzi قال أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم وكان فضل الله عليه عظيما ونبهه بآثار سنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين وتعلموا ما علمهم ووقفوا عندما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم أما بعد هون مقدمة و الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وارضاه anasema ama baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salamu zimwendee kipenzi cha umma na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna haja ya kutafsiri huu mukaddim sawa how to fanya tarjam kuna haya asema aanana Allahu wa iyyak ala riayati wa wadaihi وحفظ ما أودعنا من شرائعه أعاننا الله الله تسيديه sisi na wewe ala riayati wadaihi juu ya kulinda hizi amana zake wa hifdhi ma audana min sharaihi na kuhifadhi yale aliyotuwekeza katika sheria zake aliyotupa katika sheria zake fa innaka sa'altani an aktuba laka jumlatan mukhtasaratan anasema kumwambia mwanafunzi wake hakika wewe umeniomba mimi niandike nikuandikie jumla fupi min wajibi umuri diana jumla fupi ya yale mambo ya wajibu katika mambo ya dini mima tamtiku bihi alsina katika yale ambayo ndimi zinaongea watataqiduhu alqulub na yale ambayo itikadi ya nyoyo nyoyo ina, ya itakidi aljawarih na viungo vinatenda wama yattasilu bilwajib min dhalika min as-sunani min muakkadiha wa nawafiliha wa raghaibiha lakini pia nikuandikie yale yenye kuhusiana na wajibu katika hayo miongoni mwayo miongoni mwa sunna zile ambazo ni sunna zenye nguvu wanawafiliha na yale yenye kupendeza katika matendo mazuri ha na yale yenye kupupiwa wa shay'in min al-adabi minha yale kupipi, kupupiwa na kitu au sehemu katika adabu miongoni mwa hayo kwamba humu kuna masala ya aqida na kadhalika masala ya sunan muakkada na sunan ghairu muakkada wasema mina, mina sunan muakkada wa nawafilaha sunna za nguvu na sunna zisizokuwa na nguvu maana sunna za kawaida eh na mambo ya kiadabu mambo ya akhlaqi asema jumla min usuli alfiqh kadhalika na jumla katika mambo yenye kuhusiana na misingi ya fiqh au dalili za fiqh fununuhu au fununihi ala madhhab al-Imam Malik ibn Anas na fani zake yani fani za fiqhi tena ambayo inayokubaliana na madhehebu ya Imam Malik ibn Anas alasbah Imam Darul Hijra rahimahullah ta'ala yani fiqhi ya madhhabu ya Imam Malik ibn Anas wa tariqatu na njia yake na njia ya Imam Malik aliyopita katika fiti hiyo wama sahala mama sahala sabila ma ashkala min dhalika min tafsir rasikhin mama sahala pamoja na yale yaliyowepesisha njia njia ambayo ashkala min dhalika min tafsiri rasikhin ilikuwa imeleta shida katika tafsiri za wale waliobobea bayani almutafakihin na ubainifu wa mafukaha watu kwenye elimu ya fiqhi lima radhibtu fihi min taalimi dhalika lilwildan kwa yale niliyopenda ndani yake katika kuwafundisha vijana wadogo kama tualimuhum huruf alquran kama wanavyofundishwa au wanavyofundisha herufi za Qur'an liyasbiqa ila qulubi ila qulubihim min fahmi dini dini Allah ili iweze jambo hili kwenda moja kwa moja katika nyoyo zao litangulie jambo hili kwenye nyoyo zao katika kufahamu dini ya Allah sharai na sheria zake maturja lahum barakatuhu yale ambayo yenye kutarajiwa kwa wao baraka zake yani kutarajiwa wao kupata baraka zake watuhmad lahum aqibatu na kusifiwa mwisho wake kwa wao faajabtuka ila dhalik nikawa nimekukubalia jambo hilo nikawa nimekukubalia jambo hilo lima rajautu linafsi walak kwa yale ambayo niliyoyatarajia kwa ajili ya nafsi yangu na wewe min thawabin katika thawabu man allama dina Allahi au daa anazopata yule ambaye amefundisha dini ya Allah au aliyolingania watu kufundisha dini hiyo kisha akasema wa'lam anna khayra alqulubi au aha lilkhair tambua hakika si vinginevyo khayra alqulubi nyoyo bora au ahli khair ni zile zenye kufahamu kheri zaidi kuliko nyingine wa arja alqulubi lilkhairi ma lam yasbiq shar ilayhi na nyoyo zinazotarajiwa kuwa ni nyoyo zenye kheri nyoyo za kheri ma lam yasbiq shar ilayhi ni zile nyoyo ambazo zitakuwa shari haijaziendea ni zile nyoyo zisizokuwa na shari nyoyo ambazo hazijapatwa na shari wa aula ma uniya bihi nasihun waraghaba fi ajrihi raghibun na bora ya mambo ambayo wametilia umuhimu sana wale watu wenye kunasihi waraghaba fi ajrihi raghibun kadhalika pia wakawa wamehimiza katika ku yakimbilia yale malipo yake wale wenye kufupia isalu khairi la qulubi auladi lmuminin ni kuifikisha kheri au kuifundisha kheri na kuifikisha kwenye nyoyo za watoto ki, wa waumini watoto wa waumini liyarsukha au liyarsakha fiha ili kheri hiyo iweze kukita katika nyoyo za hao watoto wa tambihuhum ala maalim diana tambihuhum na kuwazindua kuwaonyesha zile alama za dini wa hududi asharia na ile mipaka ya sheria liyuradhu alaiha ili waweze kuzoea ili waweze kuzoea yani waweze kujizoesha eh, na jambo hilo liwe kwao ni jambo dogo na nafsi zao ziwe ni zenye kutii na zenye kukubali kutekeleza hayo mambo ya kheri tumeelewana eh? yani kama kama kuna jambo zuri basi ni kitendo cha mtu kukitisha mambo ya khair katika nyoyo za watoto wa homi kama tunavyofanya sisi hapa kuwafundisheni dini sawa ambayo inaendana sambamba na kitabu na sunna za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama kuna jambo zuri basi hilo ni jambo zuri na nasema wala man khaira alqulubi aw ahli khair arja lil khair ma lam yasbiq ashad ilayhi aw lam unya bihi an-nasihuna raghaba bihi faragaba fi ajri raghibun wakapupiza na wakawahimiza watu katika kukimbilia yale malipo yake wale wenye kupupia ni kuifikisha kheri katika nyoyo za watoto wa waumini ili ile kheri ikite katika nyoyo hizo wawe watoto wale watapenda kheri tangu wakiwa wadogo watambihum fi mahali diyana na kuwazindua wale watoto wawe wanaziona zile alama za dini wawe na shaaira dini so vaa kanzu vaa kofia mtoto akikuwa anaota ndevu basi afundishwe kwamba ndevu huwa haziondolewi sawa eh? sio uje usomee ukubwani kwamba sasa ndevu ni sunna ndio uanze kuziacha la kwa unakuwa maisha yako kuanzia unapata ndevu mpaka unazeeka zinakuwa na mvi hujawahi kunyoa wala hujawahi kuzigusa kwa sababu tayari kheri ilikita katika moyo wako tangu bado hujabalewa oh waliyuradu alaiha ay liyudarribahu ili amzoeshe kwa jambo hilo wayudhallilahu na amdhali yani amfanye awe ni mwenye kudhalilika awe ni mwenye kukubali kudhalilika maana yake nini kwamba ukiambiwa swali tutadhallal ila sala unajidhalilisha kwenye swala wazi wajalahu musakhkharan mutia na amfanye awe ni mwenye kutii kadhalika pia ni mwenye kujinyongesha awe ni mnyonge katika kukubali amri za Allah subhanahu wa ta'ala وما عليهم أن تعتقده من الدين قلوبهم وتعمل به جوارحهم فإنه روي أن تعليم الصغار لكتاب الله يدفئ غضب الله وأن تعليم الشيء في الصغر كالنقش في ماذا؟ في الحجر na yale ambayo wama alaihim an, ya, an ta'taqidahu min ad-din qulubuhum pia wawafundisha yale ambayo nyoyo zao zinatakiwa ziyaitakidi katika eh, yale yale mambo ambayo katika dini nyoyo zao zinatakiwa ziyaitakidi wama kwamba na yale ambayo wama na yale ambayo alai ni juu yao kuwafundisha antatakidahu min ad-dini yale ambayo nafsi zao ni wajibu kuyaitakidi na kuyaamini ha watamala bihi jawarihum kadhalika pia na yale ambayo viungo vyao vitayafanyia kazi fa inna huruya anna taalima sighar hakika imepokelewa huko kale eh anna taalima sighar likitabillah sawa kwamba kuwafundisha watoto wadogo kitabu cha Allah yutfi ghadhab Allah jambo hili lina zima ghadhabu za Allah wa anna taalima shay'i fi sigari na kama kufundisha kitu katika utoto ha kanakshi fil hajari ni kama kuandika kwenye jiwe bimaana maalumati ya utotoni hayatoki na maandishi ya juu ya jiwe huwa hayafutiki qala wa qad masaltu laka min dhalika ma yantafi'una insha Allah bihifzihi na nimekutajia nimekutolea mfano katika hayo ambayo nitakayo niliyoyaandika yale ambayo watanufaika Allah akipenda kwa kuhifadhi wa yushrifuna biilmihi na watakuwa watu watukufu kwa kuyajua wasiduna biitiqadihi na watakuwa mabwana kwa kuyaamini wala amal bihi na kuyafanyia kazi wakajaa an yumaru bisalati li sab'i sinin na kwa hakika ilikuja katika sunna kwamba waamrishwe kuswali waamrishwe kuswali bisabi sinin pale wanapokuwa ni watoto wenye miaka saba wayudhrabu alaiha liashrin na wapigwe mijeledi pale watakapokuwa na miaka ngapi miaka kumi wazi pigwe mijeledi pale watakapokuwa na umri wa wa miaka kumi tumeelewana eh wayufarraqu bainahum fil madaji' katika mafundisho pia watoto wanatakiwa wakifika miaka kumi watenganishwe baina yao kwenye kitanda sehemu ya malazi wasilale pamoja fakadhalika yanbaghi an yuallamu ma farada Allahu ala al-ibad kadhalika pia yapasa wafundishwe yale ambayo Allah aliyo yafaradhisha kwa waja min qawlin wa amalin katika kauli na matendo kabla bulughihim kabla ya kubaleghe kwao liati alaihimul bulugh ili waje kubaleghe waqad tamakkana dhalika min qulubihim hali ya kuwa yale mambo yote yalikwisha tulia yamemakinika katika nyoyo zao wasakanat ilaihi anfusahum anfusuhum kadhalika pia na yame zimetulia kwenye mambo hayo nyoyo zao nafsi zao wa anisat bima yaamaluna bihi min dhalika jawarihuhum na vimestarehe kwa yale wanayoyatenda viungo vyao وقد فرض الله سبحانه على القلب عملا من الاعتقادات na Allah amekwisha faradhisha tangu huko zamani Allah mtukufu ala alqalbi kwenye nyoyo amala min alitiqadat matendo katika itikadi wa ala aljawarihi dhahira amalan min at kadhalika pia na katika viungo vyenye kuonekana Allah amekwisha faradhisha matendo katika taa Allah kama alivyofaradhisha katika nyoyo matendo katika itikadi Allah amefaradhisha katika twaa amefaradhisha katika viungo mikono miguu matendo katika taa kwamba viungo kama mikono miguu mdomo tumbo na sehemu zingine katika viungo Allah amefaradhisha vifanye matendo ya taa kama vile moyo Allah ameufaradhishia uitakidi eh yale matendo yaliyokuwa au itikadi iliyokuwa sahihi kala wasaufasilu laka ma sharattu laka dhikruhu baban baban na nitakufafanulia wewe yale ambayo niliyo kusudia kuyataja mlango baada ya mlango mwingine liyaqruba min fah, man fahima min fahmi mutaallimihi insha Allah taala ili iweze kukurubia katika fahamu ya mwenye kujifunza iweze kukurubia yaweze kukurubia katika fahamu ya mwenye kujifunza mambo hayo insha Allah taala wa iyahu nastakhiru wa bihi nasta'in na kwake yeye Allah ndiyo tunataka ushauri kadhalika pia na kwa sababu yake yeye ndiyo tunataka msaada au na kwake yeye ndiyo tunataka msaada wala haula wala quwwata illa billahi aliyil azim na hakuna ujanja wala nguvu isipokuwa kwake Allah aliyejuu na tukufu kubwa wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وعلى آله محمد نبيه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سؤال صفة الله سبحانه وتعالى زي موين مويندي متوميتو يعني متوميتو محمد نبي واكي نالي زاكي نصحب زاكي نا wote sawa hapa mukaddima utakuwa umekwisha naanza mlango babu ma nataka bihi al wa tatakiduhu al min wajibi umuri diyanat babu ma tantiku bihi alsina mlango unaoyaelezea yale ambayo ndimi huwa zinayatamka watataqiduhu alafida na yale ambayo nyoyo huwa unayaamini min wajibi umuri diyanati katika mambo ya wajibu ya mambo ya dini ni wajibu umuri dianat katika mambo ya wajibu ya hii dini yetu nataka kuyaelezea mambo hayo min dhalika katika mambo hayo alimanu bil qalb ni imani ya moyoni wa nutqu bil lisani na kutamka kwa ulimi anna allaha ilahun wahid kwamba allah ni mola mmoja mwabudiwa mmoja la ilaha ghairuhu hakuna anayepaswa kuabudiwa asiyekuwa yeye wala shabiha lahu kadhalika wala allah hana anayeshabihiana naye anayefanana naye wala walada wala nadhira la kadhalika pia nadhira na shabihi bimaana wahida Allah hana anayeshabihiana naye wala hana mwenye kulingana naye mwenye kulingana naye wala walada lahu wala hana mtoto wala walida lahu wala hana mzazi wala sahibata lahu wala hana rafiki wala sharika lahu wala hana hana mshirika laisa liawwaliyatihi ibtidaun Allah subhanahu wa ta'ala mwanzo wake wa kwanza wake hauna mwanzo eh, al bila bila ibtida Allah ni wa kwanza bila mwanzo Allah ni wa kwanza bila kuanza wa, wa kwanza katika viumbe wa Allah ana mwanzo lakini Allah ni al-awwal bila bila ibtida والآخر بلا الانتهاء ننوى مويشو بلا مويشو إذن الله سبحانه وتعالى واضح نعم ولا لآخريته انقضاء ولا مويشوك هون مويشو هويشي ولا يبلغ كنها صفته واصفون wala hawawezi kufikia kunha kuna manake ni kadri hawezi kufikia kiwango cha sifa ya Allah wale wenye kusifu maana lau utakuja kumsifia Allah subhanahu wa ta'ala basi sifa zako zileza kumsifia yeye haziwezi kufikia kile kiwango cha sifa zake kwamba kama kuna waliomsifia Allah ukwenda kumsifia basi hawajawahi kufikia kile kiwango cha sifa Allah subhanahu wa ta'ala wala yuhitu bi amrihi almutafakkirun wala yuhitu bi amrihi almutafakkirun wala hawazunguki kuzungukia ha jambo la Allah subhanahu wa ta'ala wale wenye kufikiria lau kama watakuwa kuna watu mufakirun wanafikiri kweli kweli basi jambo linalomhusu Allah subhanahu wa ta'ala hawawezi wakalifikiria wakalimaliza wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima shaa kwamba hawana uwezo wa kujua chochote katika elimu yake Allah ihata ihata ni kukizunguka kitu yani leo tunapokuwa tunaangalia hapa nje kisha mbele yetu kuna nyumba nyuma ya nyumba hatujui kuna nini bimaana utazama kwetu kutazama kwetu sawa kwa hapo nje sio mtazamo wa ihata kwamba mtazamo wa kuangalia kila kitu bali mtazamo wa kuangalia kile unachokiona mbele yako na chenye nyuma yake usikiangalia sasa jambo la Allah subhanahu wa ta'ala wakija wale mufakiruna wa mwanzo kabisa hapa duniani hawatoweza kufikiria lile jambo la Allah moja kwa moja wakalimaliza yatabiru almutafakkiruna biayatihi wenye kufikiria wenye kufikiria huwa wanazingatia tu zile ishara zake ma yatafakkaruna fi mahiyati dhatihi wala yatafakkaruna fi mahiyati dhatihi na wala huwa hawafikirii katika ile mahia ya dhati yake ile hali ya dhati yake yani tunasema tu kwamba wala huwa hawafikirii kwenye dhati ya Allah kwamba dhati ya Allah ni ipi lakini wanafikiria zile ishara zake ambazo tunamjua Allah kupitia ishara hizo wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha wala hawajui chochote katika elimu ya Allah isipokuwa yale Allah aliyotaka tujue sisi viumbe wake wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh kursi ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo ni sehemu inapokaa zinapokaa nyayo za Allah subhanahu wa ta'ala الكرسي موضع قدمي الرحمن ni sehemu inapokaa miguu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na Allah anasifika kwa nyayo mbili ambazo zinaendana sambamba na utukufu wake, zinaendana sambamba na utukufu wake na ukubwa wake Allah Subhanahu wa Ta'ala, hazifanani na za viumbe wake. Laisa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir. ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم wala hawana uwezo wa kuweza kuhifadhi hayo yaliyomo mbinguni ardhini sawa naye Allah ni aliye juu kwa dhati yake Allah yuko juu kwa dhati yake Ar-Rahman al arshista sawa eh? na yuko juu kwa elimu na iko juu kwa elimu yake na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala alazim ambaye ni ni mkubwa alalimu alkhabir alalimu alkhabir Allah ni mjuzi mwenye elimu na mwenye habari almudabbiru qadir mpangaji na mwenye uwezo almudabbirul qadir mpangaji na mwenye uwezo as-samiul basir anayesikia Allah na mwenye kuona al-aliyul kabir aliye juu na mkubwa wa annahu fawqa arshihi al-majid bidhatihi na kwamba Allah yuko juu ya arshi yake tukufu kwa dhati yake wa huwa fi kulli makanin biilmihi naye Allah yupo kila sehemu kwa elimu yake. Hii ndio itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa. Anaelezea nani? Eh, Ibn Abi Zaid al-Qayrawani rahimahullah ta'ala. Khalaqa al-insana, Allah amemuumba mwanadamu. Wa ya'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh, na akawa Allah subhanahu wa ta'ala anatambua yale ambayo mwanadamu anashawishiwa anatiwa wasiwasi ha? yale ambayo yanautia wasiwasi moyo wake wa akrabu ilayhi min hablil warid naye Allah yuko karibu na huyo mwanadamu kuliko jinsi ambavyo mshipa wa shingo uko karibu na huyo mwanadamu kuliko mshipa wake wa shingo wa matasqutu min warakatin illa ya'lamuha na hakuna kinachodondoka katika majani miti yote ya ulimwenguni na majani yake ha? kwa kila aina basi kila kinachodondoka katika jani basi Allah anakijua wala habatin fi dhulumatil ardh wala hakuna mbegu iliyoko chini ya ardhi katika kiza cha ardhi wala ratbin wala kitu chenye unyevunyevu wala yabisin wala kitu chenye ukavu illa fi kitabi mubin sokoa kimeandikwa katika kitabu kilicho wazi Allah anakijua ala al-arshi stawa Allah yuko juu ya arsh amestawi wa ala al-mulk ihtawa na Allah subhanahu wa ta'ala ameushika ufalme na katika na, na juu ya ufalme ameumiliki ameushika na ameutawalia qala Allah ta'ala walahu alasmaul husna naye Allah subhanahu wa ta'ala ana majina ana majina mazuri wa sifatul ula na sifa za juu lam yazal bijamii sifatihi wa asma'ihi muttasifa muttasifa muttasafa hajaacha kuwa ni mwenye kusifiwa kwa majina yake yote na sifa zake zote hajaacha kuwa mwenye kusifiwa kwa majina yake yote na sifa zake zote taala antakuna takuna sifatuhu makhluqa wasmahu muhdatha allah ametakasika sifa zake kuwa ni zenye kuumbwa na majina yake kuwa ni yenye kuzuka kwamba Allah sifa zake sio makhluka sio kiumbe kwa sababu zinatokana na yeye mwenyewe na kadhalika majina yake hayakuzuka kama tu mtu aliamua akasema hili njia la Allah kwa kuzusha la yote ni yale ambayo ameyathibitisha yeye au mtume wake kallama Musa bikalamihi Allah subhanahu wa ta'ala alimwongelesha Musa alimsemesha Musa kwa maneno yake ni moja kwa moja alladhi huwa sifatu dhatihi maneno ambayo niyo sifa ya dhati yake kwamba Allah anasifika kwamba yeye ni mutakallim yusufu bi sifati kalam la khalqa min khalqi na sio kiumbe katika viumbe wake watajalla liljabal na Allah alidhihiri alionekana sawa watajalla liljabal alionekana mlimani kwenye mlima fasara dakam min jalalihi fasara dakkan min jalalihi ule mlima ukawa ni wenye kusambaa ukabaki tambalale yani mustawiyan dakkan bimaana mustawiyan au turaban ukabaki tambalale au ukabaki ni mchanga min jalalihi kutokana na utukufu wake kutokana na nini na utukufu wake قال الله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا Allah anasema Allah alipodhihiri alipoonekana sawa kwenye mlima ule mlima Allah subhanahu wa ta'ala aliufanya kuwa ni ni tambarale au ni mchanga na jambo hili ni jambo la kiakida jambo hili ni jambo la kiakida oh Maana ya maneno haya tajalla, maana yake ni kwamba rafa alhijab, rafa alhijab, sio kwamba Allah alikuja mlimani, sio kwamba Allah alikuja mlimani, bali Allah subhanahu wa ta'ala aliinua hijabu, aliinua hijabu kama limekuja pia katika aya nyingine wa makana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan au min warai hijabin au yursila rasulan katika sura tishura kwamba Allah hakuwa ni uh, makana li basharin wala haikuwa ni kwa mtu yoyote anaweza kumwongelesha Allah subhanahu wa ta'ala isiyokuwa itakuwa hakuna kiumbe ambaye Allah anaweza kumwongelesha isiyokuwa itakuwa kwa njia ya wahi au miwarai hijab au nyuma ya nini nyuma ya pazia au miwarai hijabin au nyuma ya pazia sawa sasa hapa Allah subhanahu wa ta'ala aliinua hijab na al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ameelezea jambo hili ameelezea jambo hili akisema tajalli huwa dhuhurun ورفع الحجاب قدر الخنصر قدر الخنصر تجلي ني ني ني ني ni, na kuinua hijabu sawa sawa na kidole kidogo ile hijabu ilifunuka sawa na kidole kidogo hicho wazi na hii ndio kauli ahli sunna wal jamaa katiba hii ndio kauli ya ahlusunna waljamaa katiba wote lakini pia ieleweke kwamba sio maana yake kwamba ni ni kile kidole kidogo cha Allah ndio kilichoonekana ah, lakini pazia ile ilifunuka kwa ukubwa au umbali wa urefu wa kidole kidogo tumeelewana pazia ile ilifunuka kwa ukubwa umbali wa kile kidole kidogo kwa kufunuka kwa pazia ile basi ule mlima sawa ulisambaa kwa hiyo sisi ahlusunna waljamaa tunaamini ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ta, tajalla liljabal fasara dakka min jalalihi ule, ule, ule mlima sawa ulisambaa na ukawa sawa sana ardhi mchanga mtupu kwa sababu ya utukufu wa Allah naeleweka naeleweka vizuri wa anna alqur'ana kalamullah na tunaamini ya kwamba Qur'ani ni maneno ya Allah laisa bimakhluqin sio kiumbe yani Qur'ani hiyo si kiumbe fayabida kikaangamia fayabida kikaangamia sababu kiumbe huwa kinaangamia kama Qur'ani ingekuwa ni kiumbe basi kiumbe ki, Qur'ani hiyo ingeangamia ingefika wakati ikaisha ikafa wala sifati limakhluqin fayanfad wala Qur'ani sio sifa ya kiumbe kikaondoka na kikaisha kwa sababu sifa ya kiumbe huwa inaisha unasifika kwa utoto baadaye unakuja unakuwa kijana sifa ya utoto imeondoka baadaye unakuja kuwa mzee sifa ya nini ya ujana imeondoka kwa sifa ya kiumbe siku zote huwa inaondoka kwa Qur'ani sio sifa ya kiumbe na wala si kiumbe tunaamini hivyo sisi ahlus jamaa wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi kisha tunaamini al-sunna tunaamini qadari khairi yake na shari yake huluwihi ya tunaamini khairi ya qadari aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala na shari ya qadari aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala huluwihi wa murrihi tamu yake na chungu yake kuna kadari kadari ambazo ni tamu nzuri Allah anakadiria afya anakadiria mali kadhalika kuna kadari ambazo ni chungu Allah anakadiria maradhi anaokadiria kuharibikiwa kufilisika na mfano hayo kupoteza ndugu kupoteza watoto au mke wazazi na mfano wake yote hayo tunayaamini wa kullu dhalika kad qaddarahu Allah rabbuna kwamba yote ameyakadiria Mola wetu Allah wa maqadirul umuri biyadihi na makadirio ya mambo yako mikononi mwa Allah wa masdaruha an qada'ihi na vyanzo vya hayo makadirio vinatokamana na hukumu yake vyanzo vya hayo makadirio yani hakuna kadari yoyote itakayokufikia isiyokuwa Allah ameihukumu ikufikie wewe na isimfikie mtu mwingine kwa wakati huo huo alima kulla shay'in qabla kauni sisi tunaamini ya kwamba Allah alijua kila kitu kabla ya kuwa kwake hicho kitu fajara ala qadari kikapita kwenye makadirio yake akikadiria kiwe la yakunu iba, min ibadihi qaulun haiwi katika waja wake kauli wala amalun wala matendo ila waqad qadahu wa sabaka ilmuhu bihi isiyokuwa Allah atakuwa ameyahukumu na yametangulia kwenye elimu yake kuyajua hayo matendo na hayo maneno imetangulia kwenye elimu yake kuyajua hayo matendo na maneno kwamba leo tunasomesha hapa Allah alikadiria na alikuwa anajua kwamba leo tutasomesha na kitabu hiki na sehemu hii na watakaohudhuria ni nyinyi يقول الله تبارك وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا يعلم أي ألا يعلم الله ألا يعلم الله هذي الله هجوي ها man khalaqa kile ambacho alichokiumba sawa hivi Allah hajui ambaye yeye ndiye aliumba hivi Allah hajui kila alichokiumba maana hajui kitakiumba lini kitakufa lini kitaishi muda gani riziki zake ni za kiasi gani kitakuwa chema au kitakuwa kiovu sawa hivi Allah hajui fa huwa latiful khabir na Allah ndiyo latif ni mpole katika vitendo vyake na amri zake na ni khabir katika mambo yake ya viumbe wake katika mambo ya viumbe wake يضل من يشاء فيخذله بعدله Allah yeye ndiye anayempotosha anayemtaka kisha akamdhalilisha kwa uadilifu wake Allah anampotosha anayemtaka na akamdhalilisha kwa uadilifu wake wayahdi man yashau na yeye Allah ndiye anayemuongoza anamuongoza anayemtaka fayuwaffiquhu bifadlihi kisha akamwafikisha kwa fadhila zake fakullu muyassarun taysirihi basi kila mmoja amewekewa wepesi kwa wepesi wake amewekewa wepesi kwa wepesi wake Allah subhanahu wa ta'ala min e, ila ma sabaka min ilmihi wa qadari wa qaddarahu ah, kwenye yale ambayo aliyotangulia katika elimu yake na akayakadiria min shaqiyin au saidin kwamba huyu atakuwa ni muovu au atakuwa ni ni mwema kwamba huyu atakuwa muovu au atakuwa ni mwema taala Allah an yakuna fi mulkihi ma la yurid ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala eti yawe katika ufalme wake yale asiyataka yawe katika umiliki wake yale asiyataka au yakuna ahadin anhu ghina au yakuna ahadin anhu ghina au iwe kwa yeyote au iwe ahadin anhu ghina au iwe kwa yeyote iwe kwa yeyote ipatikane uwezo wa kule kuto kuhitajia kumuhitajia Allah subhanahu wa ta'ala au yeyote miongoni mwetu katika sisi viumbe apate uwezo wa kuto kumuhitajia Allah subhanahu wa ta'ala Allah ametukuka na hali hiyo upatikana mtu ambaye atakuwa na hali ya kuto kumuhitajia Allah au yakuna ahadu min khalqihi khaliqan li shay'in fi Allah ametakasika kuwepo mmoja katika viumbe wake ni muumbaji wa chochote katika hivi viumbe tunavyoona hapa duniani وأنه ما ثم خالق لله هو رب العباد ورب أعمالهم وأنه ما ثم خالق إلا هو رب العباد na kwamba hakuwa tu yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni muumbaji bali isiyokuwa yeye Allah subhanahu wa ta'ala pia ni mola wa viumbe kadhalika ni mola wa matendo yao kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala sio muumbaji tu bali yeye ndio mlezi wa hivyo viumbe kadhalika pia ndio mlezi wa hayo matendo yao walmuqaddiru liharakatihim ajali naye Allah ndiye anayekadiria haraka zao yale matendo yao kutoka hapa kwenda pale kutoka hapa kwenda pale fanya hiki fanya kile Allah ndiye anakadiria hizo harakati zao wa ajalihim na mwisho wa kuishi kwao ajalihim ni mwisho wa maisha yao yani umri wao albaithur rusul ilaihim yeye Allah ndiye aliyetuma mitume kwa hao watu viumbe wake liqamati alhujjati alaihim ili kuwasimamishia hujja juu yao thumma khatama arrisalata wan nadhara wan nubuwata bi Muhammadin kisha akawa amemaliza kafunga utume na kule kuonya kadhalika akafunga ule ujumbe na kuonya na utume kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyihi sallallahu alaihi wasallam nabii wake fajalahu akhiral mursalina bashiran na akawa amemjalia na kumfanya kuwa ni wa mwisho wa mitume mwenye kutoa bishara wa nadhiran na mwenye kuonya wadayan ila Allah biidhnihi wa sirajan munira na mwenye kulingania kwa Allah kwa idhini yake na taa lenye kuangaza na taa lenye kuangaza nastawi stamina adhan